Lexon Dafina Marku, vjesha për të vegjël. Cila është? Bleta po i thoshte zogut siç i themi miku shokut. Ka një fjalë lum bilbili më me vlerë se floriri. E di ti, e di dhe unë. Cila është? Fjala punë. Po i thoshte lules zogu, fjalë miku, fjalë shoku, ka një fjalë mjaltë të ëmbël, të përkund, porsi në ëndërr, dhe të bën të lehtë pendë. Cila është? Fjala këngë. Voglushi i thosh zogut porsi mikut e si shokut o lum zogu ka një fjalë që buçit si det me valë dhe në zemrat tona rreh dhe në zemrat tona rreh cila është mëmëdhe ylli i vogël lart në qiell ylli i vogël lart në qiell duket porsi zjarr në pyll sipër dheut lart qëndron xixa xixa xixëllon Dritë e yllit kur shkëlqen, udhëtarit ç'i pëlqen, natën herët kur po shkon, udhën vetëm s'e harron. Xixëllonja Xixëllonja për çdo verë endet natën me fener, dron se në terr s'sheh të ecë, e fustani n'ferrë i ngec. Kur shkon nata tretet terri, xixëllonja fik fenerin. Zogu dhe djali Një zog të bukur zuri një djalë, ai po dridhej dhe i thosh ca fjalë. Nuk të vjen keq që jam i mitur si ti i vogël dhe i parritur? Jam bir i vetëm, mama më pret, e kam lënë keq brenda në fole. Kërkoj, kërkoj, e kam që dje, që s'mund t'i gjej dot e t'i shpie. Ah kjo e keqe këtu më pruri, e gracka jote, ra e më zuri. Më pret ime më, si ty jot ëmë. Të mos t'i vete ç'të bëhet prëmë? Të zeshit ne, përse na ngitni, në punën tonë përse s'na lini, kam dhe unë shpirt, dua të rroj, të lëçinj, të breth, të loz, të këndoj. Unë që s'kam mend si thotë njeriu kujt i bëra keq ç'bëra i ziu fjalët e zogut djali i dëgjoi qau dhe e puthi pastaj e lëshoi pemët në verë mollës së hollës iu ka tharë fyti për një gotë ujë dielli e mbyti dardhës së bardhës iu ka tharë dora nga vapa e verës lëngon e gjora kumbulla sumbulla s'mund t'i thotë kujt Si të shkojë te lumi të pijë pakëz ujë, i pari kopshtari zgjohet që me natë, pemëve t'etura i jep limonatë. Një çudi me tre sy. Ç'është ai sy i kuq që në rrugë ndriçon? Ai të thotë, ndalu, ti në vend qëndron. Po i verdhi që ndizet pas tij plot hare, të thotë bëhu gati, radhën shpejt e ke. E ai sy i blertë me ngjyrë porsi bari, të thotë kalo i lirë, tani je i pari. Dallëndyshe eja. Dallëndyshe eja, se të pret foleja. Plot me pupla të kam shtruar që të rritësh e gëzuar, zoq me sqepin si gjilpërë dhe bishtin si gërshërë. Ora. Tik tak, tik tak, punon ora mbi oxhak. Tik tak, tik tak, shkon akrepi pak nga pak. Tik tak, ngrehu, lahu dhe krehu. Tik tak, vishu, mbathu edhe nisu. Shko në kopësht të mësosh, djal i urtë bukurosh. Një shembull i mirë. Zog i vogël i vogël jak. Të lutem, të lozim pak bashkë këtu në shtëpi dhe të Një shembull i mirë. Zog i vogël i vogël jak, të lutem të lozim pak bashkë këtu në pëgjidh me të madhen dashuri? Çun i dashur, kam shumë punë, gjetkë e shkoj kohën unë, poshtë e lart po fluturoj që shtëpinë ta ndërtoj. Pry pry deleza, Kur Kur dy shok përqafohen e si vëllezërit kalojnë, gjithë zogjtë mrekullohen edhe këngë këndojnë. Kur dy shoqe përqafohen edhe duhen porsi motra, gjithë pemët çelin gonxhe dhe me lule mbushet bota. Ç'është e bukur? Ç'është e bukur përgjithmonë? Dashuri e vendit, e vendit tonë, dashuri për fushat malet, për njeriun këngët vallet, dhe për duar punëtore e për zemrat burrërore, për vendlindjen anembanë, gjyshët varret ku i kanë. Ç'është e bukur përgjithmonë, është fjalë e gjuhës sonë, që më bën të jem një trim kurdoherë për atdheun tim. Fjalët e të urtëve. Të jemi të kënduar, të ditur e të mësuar, të rrimë e të dëgjojmë dhe fjalën ta peshojmë. Manushaqes Manushaqe e vogël lulëzon në ferra, lajmëron gjithë botën se erdhi pranvera. Manushaqe e vogël unë të dua shumë, mos e ul ti kokën, mos u tremb nga unë. Manushaqe e bukur, mos u der në ferrë, s'vij të të këpus, vij të të marr erë. Zgalemi Era fryn si e tërbuar dhe ngre valët si një mal, fluturo zgalem trimoshi, vrulli erës nuk të ndal. Ulurin tufani i egër, përmbi det pa anë e fund, fluturo zgalem trimoshi, klithma e erës ty s'të tund. Çaje çaje rrugën vetë, ku rreh vala me tërbim, fitimtar me nder në jetë, del veç ai që ka guxim. Bora e parë. Bie bora flokë flokë, në qetësi mbi pullaze dhe në tokë, pa u ndi, në të bardhë janë vesh livadhet dhe lëndinat, fushat, arat, brigjet, malet dhe kodrinat. Korriku O korrik o zjarr, gjithë lule gjithë bar, dhe me pemë barrë barrë, s'dimë ç'të hamë më parë. Këndesi, kloçka vezën e kloçiti dhe një zog të vogël qiti, që do të bëhet një këndes, të më zgjojë çdo mëngjes. Kikiriki çfarë pret, zilja e kopshtit të thërret. 4. E ndiqte mamin çuni si ogiçi, e ndiqte larën hap pas hapi viçi. Të katër ecnin bregut me ngadalë, dhe sipas qejfit thoshin ndonjë fjalë. Ky viçi, mami, pse ka katër këmbë dhe nuk ka krahë, gishta dhe pëllëmbë? Se është viç, tha mami, ndaj s'ka duar, se duar dalin po të kesh punuar. Ky çuni, mami, pse dy këmbë paska tamam si harabeli dhe laraska, dhe si qëndron veç me dy këmbë, rrugës, a s'e rrëzon kur ngrihet erë e jugës? Po kokën si e mban çdo çast përpjetë, a nuk i lodhet fare kjo e shkretë? Kështu e kanë njerëzit zemra ime, ne bashkë rrojmë po kemi ca ndryshime, i tha mamaja viçit kureshtar duke përtypur gjethe edhe bar. Kështu e kanë viçat, thoshte çuni, dhe ecin tok të katër pas një lumi. Maca e vogël. Mace e vogël pis pis pis pa më thuaj ç'po zavris vodhe mishin në dollap dhe ke frikë mos unë të kap Vendi çuditshëm është që është kush e di me arri unë ma s'ja arri bar nuk ka delja kullot ujë s'ka dhe peshku lot të gjithë thonë sa çudi është ç'është kush e di Është pra këndi me lodra, luajnë bashkë shoqe e motra. Dimri. Nëpër fushë e nëpër male, fryn murlani me stuhi, o murlan atë frymë më ndale, ndal ti o akull mos më ngri, mos ma ngrini këtë pikë gjak, struku struku i shkreti plak, po del dimri me kosë në dorë, gjethe e bar i ka kosit, qet balkoni pjalm e borë, e plak shkreta tuj mërdhit i thotë vetes me zë pak, struku struku i shkreti plak. Bretkosa që do të trashet sa një ka. Bretkosa sa një ve pa një ka sa një deve dhe zilia nuk e la desh të trashet sa një ka. Kur e vu këtë ndër mend vajti u shtri në një vend duke ngrënë e duke pirë që të fryhet sa më mirë. Shihni shihni sa u rrita, thërrit e thoshte përdita. Mos u mburr e mos u mbaj i thoshin shoqet e saj. Pa shikoni këtë bark si të kaut Jo je larg Bretkosa nga marazi u fry u fry gjersa plasi S'bëhen prapë rërë Rëra bëhet xham, xhami bëhet gotë, gota po ta thyesh bëhet copë copë, thërrmohet e tërë, Por ato thërrime s'bëhen prapë rërë. Kur bie shi. Retë shkojnë palë palë kur bie shi, lumi rritet valë valë kur bie shi. Flladi i këndshëm e njom arën kur bie shi, bujku gëzueshëm e hedh farën kur bie shi. Lulja bukur çel te lumi kur bie shi, një djalë t'vocër e ze gjumi kur bie shi. Hënë e re. Hënë e re lum për ne, ti tuj shëndrit, unë tuj u rritë. Vetëtima. Si nepërkë vesh shket, zë e dridhet nëpër retë, ndez shkëlqen një çast dhe fap, retë në gji e fshihet prap, trembet duket vetëtima, e ndjek prapa bubullima. Loti i Zogut. E pren një degë edhe një degë tjetër, edhe një degë tjetër në fund e pren drurin. Rrodhi loti i zogut. E pren edhe drurin tjetër, edhe drurin tjetër, pylli u mbush me pikëllim. Hënëza. Hënëzë hënëzë mos më pe babanë, e pashë në fushë, e putha në gushë, e pashë në arë, e putha në ballë. Rrosat notojnë. Rrosat notojnë brenda në liqenë, kokën ulin poshtë, bishtin lart e ngrenë. Lahen, pastrohen për bukuri, pastaj ga ga ga nisen për shtëpi. Dita zbardh e nata ik. Sa del dielli, bie nata, ikë nata e zë frika, dita thotë, të punojmë, nata thotë, të pushojmë, që të dyja mirë e kanë, të nevojshme për ne janë, dita lodh na pret fuqinë, nata çlodh na përtërinë. Në mbrëmjen e vitit të ri. Unë vishem si arrush, Genci bëhet lepurush, Zana dhelpër, Tefta pul, Vjollca dele, kokën ul. Ujkun plak Arbeni lot eh ju nuk na njihni dot nuk na njeh as ti moj nënë sonte maska kemi vënë në lëndinë A na pret ti mysafirë e gjelbra lëndinë Mirë se vini miq të mirë shkruar kam shtëpinë Mirdita Mirdita ç'gosti po na shtron Unë lulet për ju rrita rrita bar të njomë Kënga e trenistit. Flen zogjtë, flen, flen, po kaprojtë, flen, flen, lepurushët, flen, flen, po ketrushët, flen, flen, flen arinjtë, flen, flen, flen fëmijët, flen, flen, vetëm treni edhe unë ne nuk flemë, se ne kemi punë shumë në, sta, në stacion duhet të vemë. Kukulla ime. Mblodha shkopinj me një sukull dhe kështu e bëra kukull, porsi nuse bukuroshe dhe e vura në një qoshe. Emrin seç ia vura Tanë, e ndërrova me fustan, plot me lule rreze-arë, edhe rruza n'qafë ia varë. Me gjithë shpirt e fort e dua, fjalë të bukura kuvendoj, herë e puth e ledhatoj, se dhe kukulla më do mua. Lamtumirë o kukulla ime, lamtumirë moj qafë mollë, se m'erdh koha për mësime, se m'erdh koha për në shkollë. Kam një qingj që më ha bar. Kam një qingj që më ha bar me një zile në qafë var. Kam një qingj një larosh që ma quajnë bukurosh. Giçi giçi plot me gaz, unë e ndjell ai më vjen pas. Be be be blegërin, më vjen pas e më arrin. E me brir dap e dap, do të më hedh mu në trap, por s'më hedh se më ka shok, prandaj shkojmë të dy tok. Dëshira e kafshëve Macja bënte mjau mjau, me thonj miun që përlau, Lopa pallte mu mu mu, viçin tim sa fort e du, Blegërin delja be be be, qingjin tim a mos e pe, Rosa bënte mak mak mak, mu në ujë do zhytem pak, Lihte qeni ham ham ham, asnjë kockë të ha s'kam, Hingëllin pela hihihi se kërkon të hajë tagji bërtet pata gagaga thërret biba ku i ka qan dhe zogu ciu ciu kur i sulet ndoj huti mëma fjalë e bukur fjalë e shenjtë thellë zemrës që tingëllon s'ka në botë gjë më të shtrenjtë s'ka si e mëma kur kujton Ku kemi ler? Në ç'vend kemi ler? Ku na bëjnë nder? Në Shqipëri! Po njeriu vetë cilin do në jetë, do vendin e tij, ku i duket balta, më e ëmbël se mjalta, në Shqipëri! Ku rron me një shpresë dhe kërkon të vdesë, në vend të tij, ku mund të gëzojë dhe me nder të rrojë, në Shqipëri! Përse të punojë dhe të lakmojë, për vendin e tij! Ju lule gjithë sa jeni! Ju lule gjithë sa jeni të parën lule kë keni të parën e kemi kaçen të dytën manushaqen manushaqe plot shëndet prite borën sa u tret pastaj dole përmbi dhet dhelpra dhe rrushtë dhelpra e mallkuar doli nga shtëpia e kish marrë uria vajti për të gjuar sheh një pjergull me rrush plot bën t'i zërë s'i zë dot Dhe si s'mundi dot t'i zërë, tha, qënkan rrush të pabërë. S'janë, jo, s'janë për mua, nuk i dua, nuk i dua, le t'i hajë ndonjë tjetër, ç'mund të thoshte zonja dhelpër? A s'më thua si e qysh? Babagjysh o babagjysh, a s'më thua si e qysh ai zog që vjen e vjen çerdhen vallë si e gjen? Vogëlush o vogëlush, vogëlush që s'të ka kush, sado lart që fluturon, zogu çerdhen s'e harron. Sado lart që shkon e vjen, dhe symbyllur çerdhen gjen, siç e gjen dhe ti shtëpinë, se për të rrit dashurinë. Flutur, flutur. Flutur, flutur, zonjë e bukur, babare, bjer përdhe, thotë bilbili, trëndafili t'ka çue fjalë, pse s'ke dalë. Iku dimri, erdhi vera. Iku dimri, erdhi vera, erdh behari, çeli fera, borziloku e trëndafili. Mbani vesh thotë bilbili, erdhi vera, çeli molla, me shëndet rrobat e holla, sa qenka gëzuar dardha, qenkan veshur me të bardha, pema gjithë me burbuqe, me shëndet rrobat e kuqe, kopetë me këmbore zile, pylli i veshur me jeshile. Na këtë lule. Na këtë lule. Ç'është kjo lule, lule e miut, miu që hëngri qenglën e samarit të gomarit. Na këtë lule. Ç'është kjo lule, lule e maces, macja që hëngri miun, miu që hëngri qenglën e samarit të gomarit. Na këtë lule. Ç'është kjo lule, lule e qenit, qeni që hëngri macen, macja që hëngri miun, miu që hëngri qenglën e samarit të gomarit. Na këtë lule. Ç'është kjo lule? Lule e kaplanit. Kaplani që hëngri qenin, qeni që hëngri macen, macja që hëngri miun, miu që hëngri qenglën e samarit të gomarit. Radhiten fëmijët në formë rrethi, njëri prej tyre merr në dorë një lule dhe ia jep shokut që ka në krah duke i thënë, Na këtë lule. Fëmija që ka marrë lulen pyet, Ç'është kjo lule? dhe ia dorëzon lulet, lulen shokut që vjen pas tij i cili përsërit të gjitha fjalët që vijnë më poshtë, Lule e. Po qe se njëri gabon, del nga loja. Loja vazhdon derisa të gabojnë të gjithë pjesëtarët e saj. Ai që ngelet i fundit, pa gabuar, del fitues. Unë jam lepur. Gëzuashi, mirë se erdhe, po cili jeti, oj që jam unë, nuk më di, besa s'të di. Po si s'më njeh, besa që jo, po unë jam lepur, qysh je lepur? Besa lepur, veshët ku i ke, po nuk m'i sheh, jo s't'i shoh, qysh s'm'i sheh, besa që jo, po ja një, edhe një. Fëmijët radhitin 34 kokrra fasole në dy radhë paralele dhe duke i hequr ato dy e nga dy përsëritin këto fjalë, në fund mbeten dy kokrra, ato janë veshët e lepurit.